Eta erran bezala endaiako herriko besta herrikoiak aipa ditzagun hala erraitena alda, bisintxoak, ospatzen baitira, azte buru hontan, egiten dira besta hundi horiek, eta aspaldiko partez eh, endaiako herriko etxeak bere gain hartu du antolakuntza, besteak beste, eta hortarako deitu dugu haute den eta asuant den Iker Elizalde endaiako herriko etxera. Bergerat, ongi etorri zuri eguerdion? Bai, eguerdion. Orduan, aspaldiko partez errandutzen da, denboran lehen ere eh, erriko etxeak antolatzen zituen erriko besta horiek? Bai, aspaldi, bimia sortzi arte eh, erriko etxeak antolatzen zituen. Uh, bon, besta komite bat sortu zenotarako, otarako, nun ebe gehiengoa eh, autetxi, erriko eh, autetxiek eh, zuten. Eta gero, bimia sortzian, uh, erabaki zen, ba, poliki-poliki, uh, autetxiek leku gutiago izaitea, elkarte hori uh, indartzea, uh, erriko elkarteak bertan parte hartuz. Hortik landa gertatu izan dena, uh, komite, pesta komiteko eh, partaide batzuen ganik, uh, nahikeria izan da, be hori beraiek uh, kudeatzea bakarrik, herriko autetxiak kanpo ezarriz, eta uh, endaiako elkarteak ere kanpo ezarriz, hortarako uh, besta komitearen uh, uh, besta komitearen uh, konfigurazioa aldatuz. Eta beraz, eh, hor nahi izan duzue aldatu eh, txinesten eh, txinezten uh, ados ibiltzeko manera horrekin? Ez, ez ginen ados, eta, bon, jakin barra, ala ere, besta komiteak subentzio handiak uh, jasaiten dituela uh, erriko etxaren partetik, urtero egun hilgo mila euro inguru jasotzen dituela, eta beraz, hain kopuru handia izanik, uh, alde uh, erriko uh, autetxiak bat zutela horren uh, jakinean egon ebe eh, eh, baiatzen zen uh, sosoli, eta bestalde batetik ere ez dugu bat ere begionez ikusi uh, erriko uh, elkarteek hortarik ere uh, kanporatuak izaitea. Beraz, gaur egun, gaur egun nola kudeatzen den, bada uh, bat zorde municipal bat, uh, erriko autetxiez uh, eh, osaturik eh, ibiltzen dena, eta uh, besta bako zat, batzorde estromunizipalak plantan emaiten dira, uh, erriko elkartei ateak idekiz, eta beraz, larun bateko uh, danborra da, horrela uh, da, bada badira erriko autetxiak, Baina batzorde estramunizipalean Eh, parte hartu nahi duten elkarte eh, guztiak parte hartzen dute eta elkarrekin uh, eh, pesta horiek antolatzen dira. Iker Elizalde, zer dira bisintxoak xuxen? Bai, baiako bisintxoak, bon, garaian uh, itxasuarekin lutua zen, eh? hor marinierak sartzen uh, baitziren. Uh, urte zonbait zuetan uh, bekalduz uh, joan ziren pesta batzuk zirela, zen eta gero udaran ere bat ziren beste batzuk, eta poliki-poliki bimila -poliki, eh, garren uh, eh, Bimila iru, bimila lau garren urtetik, hor uh, ebe sortu zen ideia bereziki uh, txema egik gurenek uh, bultzaturik. Ebe, daian dan borra da baten uh, egitea, uh, erriko bestak, erriko bestei berriz beste uh, bultzada bat eta beste atx baten emaiteko. Uh, Aztapeneko urteetan, baten uh, eh, inguruan egiten zen, uh, eh, bisintxotx egiten zena, eh, eta hortan ebe urtero bazen uh, baina damborra txikia. Eta poliki-poliki, idei hori garatuz uh, joan da, uh, gaur egun ezagutzen dugun uh, maila arte uh, iritsita, nun be hauzo guztietan bada damborra da bat, horrekin batean uh, elkarteak ere uh, badira, eh, elkarrekin egiten da eta gau, partean, arrats partean, eh, denak elkartzen gira erriko etxaren aintzinean, ebe eh, elkarrekin aritzeko. Iker, Elizalde erekin gira, endaiako erriko kontseilaria asuanta, aurten eh, bisintxuak antolatzen dituela erriko etxeak, eta erraiten alda, hau dela, itzordu nagusina bestentzat edo bada besterik? Ez dakit hori den, eh, zenta endaiar badira gero beste bi pesta eh, nagusi, eh, eta horietako bat esango hiri besta, ditzen duguna, Euskal Bestarekin batean egiten dena abuztuan, eta horri endaiarrek ere bitziki atxikiak, atxikiak dira, eh? pesta horri, eta huaina bisintxoak berriz hartu izan dute. Hala, eta hori nik ustut zor dugula, Eh, behendaiako danborra da, bultzatzu duten uh, ikusten duguna argitak ardi, hendaian ibiltzen, hobekien uh, ibiltzen diren uh, festak dira, azken finean, uh, elkarteekin batean antolatzen direnak, hor bada danborra da, bada uh, txipiloi festa, eta, eta esan bezala, eta euskal bestak ba, ala, e, aipamena egina, behar baitz ordu zonbaitzu emanen ditugu, bo, endaiarrak harrak eh, eunguzi zaterako dira, besta horietarat, baina, kanpotik ikusita, kampotik eta eda zoin dira e, itzordu nagusienak? Bo, nik uste momentu uh, beraz, esan bezala, larun batean dugu, eh, danborra darekin, eta ero ondoko astean, eh, pilota partida, profesionaren pilota partida izanena, ospitalarekin. Eh, Uztut dira bi momentu, uh, bi momentu eh, nagusiak, uh, kanpotik etorri uh, nahi duten. Hala, azken izbat behar ba Iker Elizalde, gure solasaldia bururaitu ba, baino lehen? Ebe, momentu uh, koso bat uh, pasatu nahi baldin bat dute uh, uh, Euskal Herritarrek, uh, be, larun batean, endaian, eh, goizetik, eh, goizean goizik, eta uh, eh, urbintzeko, eta besta horiek gurekin batean partekatzeko. partekatzeko. Mileskerrik egelizalde? Bai, mileskerrik